nan ne mai suna wa yake kaunata lissafi na hudu wanda Ruqayya ahmed ne da lanta ma'ara ta rubuta a shirin da ya so kafin wannan mun tsaya ne inda Habib ya ci gaba da cewa Hausat ɗaya gayu ce ta ƙarshe dan takan ce wai ita a rayuwar fa ta hada komai da kwalliya ba kwalliya ita ke farin cikin rayuwarta tana da fara'a da son mutane ko zama kuka waje ɗaya yanzu za ka ku ku saba da ita in kana son abu kuwa akwai naci sannan ba ta ganin aibin abinsa ita dai kawai wannan shine a gabanta babana da kanshi ya shirya 'yan uwan shi da 'yan uwan mama suka suka tafi can osun ɗin. wajen dangin mahaifin Faustus din dan shi ma ta kana ya zo Najeriya dan kar a zo a Najeriya ne yasa suka yanke kawai ai ɗaurin auren a wannan lokacin mu ma labarin ɗaurin auren kawai muka ji mama da ƙannenta da su anti mariya sai su saudatu da jamila da sahara da mami su saudatu so ne suka samu zuwa ƙasar don hidimar bikina mama fasar ita ta ɗauki ɗawainiyar yin komai don hatta dina ma a restaurant ɗinta aka yi matsalar da muka fara samu da fasar shine akan hoton kimayyar dan a cikin daki na a bangon da yake kallon gado na hoton ki ne kato in kin tuna hoton da na taba sawa ne sa'ade ni ya dauke ki sannan na sa ya sake daukar mu ni da ke to waɗannan hotuna ne na sa aka wanke min manyan su na mamman nasu a bangon daki na wanda na san in dai ina cikin ɗakin nan to duk inda na juya zan ga waɗannan hotuna tambaye ni wai wace ce wannan na tsaya ina kallon hotunan sannan na ce mata wannan ita ce yarinyar da zan aura a da yi saurin ja da baya tana mamaki wai wannan yarinyar wanda bata fi shekara sha biyar ba ita kake cewa za ka aura na ce mata eh wai sai kana kuwa da hankali kuwa yanzu da an ce ka auri wannan sai ka yarda ashe da gaske ne arewacin Najeriya ana aurar da yaran da basu kai shekara ashirin ba nace mata mu addinin mu da al'adar mu bai hana ba ko yar shekara goma sha uku ce za a iya aurar da ita ta samfura baki wai ita wannan bai shafe ta ba dai ita tana son ta san dalilin saka wannan hoton Allah ce mata wannan a zuciyata ne Allah shi kadai ya san dalilin hakan dan haka bai shafe ta ba tace to ai ita kuma ba za ta iya zama a ɗakin nan da hoton wata ba nace mata ni ma ban ce ta zauna a ɗakin ba da nata ɗakin dan haka duk lokacin da na so ganin ta zan shiga nata ɗakin rikicin dai kala kala haka muka yi ta fama a wannan lokacin Hassan Fawcett na so na fiye da tunanin mutum Ni ma na iya kokari na akan ta matsalar ta ɗaya kishi kuma kishin ma akan ki Maryam saboda ta san ni ba manemin mata ba ne. dan haka ba ta da matsala ta wannan wajen ita da Maryam ita ce ta tsole mata ido nace mata ya kamata ta kwantar da hankalinta don kuwa Maryam na gidan mutunci har ta haihu dan haka bai kamata ta tsaya tana daga hankalinta akan hakan ba to amma ina ta ki wani lokaci haka za ta sa ni a gaba sai ta kuka da girmanta da komai dan shi shekara ɗaya kawai na girme mata takan ce wai ta lura ba na son ta takan tambaye ku na ce to ni da me na rage ta ne ko me ta lura ina mata sai ta ce wai ita dai kawai a cire Maryam in aka cire ta a ɗakin kuma na cire ta daga zuciyata in har ina son in samu nutsuwa nakan ce mata in dai har tana ganin son da nake yi miki a cikin zuciyata to ba ta da izinin ta ta shiga ta cire nan ma sai ta sake fashewa da wani sabon kukan wai na raina mata wayo ke tsaya dai iri iri har mamanta ta faɗa wai ba na son ta wata 'yar ƙanƙanuwar yarinya nake so ƴar garinmu kin san halin irin waɗannan matan da suka goge da duniya ita ma har gida ta zo ta same ni wai ba za ta taɓa yarda na dinga cizguna wa ƴarsa ba kai da abin ya fara damuna sai na fara shiga damuwa ina tunanin dama sai da mama ta faɗa min ba ta son irin waɗannan matan waɗanda idan su ya buɗe sosai domin ba za su biyayyar aure ba sannan abu mafi muni ma shine rashin sanin addini na binciki tausar babu abin da ta sani a game da addini ba ta son yin sallah to matar da ko fatiha ba za ta iya karanta ba yaya za a iya sallah na shiga wata sabuwar damuwa nayi da ita ta zauna na karantar da ita amma ta ƙi ga shiga irin wanda bai kamata a ce matar dan musulmai ta yi ba nayi surutun har na gaji ga kawayen banza yawo ku ko da yaushe suka so za su yi gini shiga nan fitaccen haka kullum suke da rasa yadda zan yi da ita in na faɗa wa mamanta sai ke ta faɗa wai ina takura wa yarinya karama idan ba ta yanzu ba sai yaushe za ta yi shi kuma baban kullun cikin ba da hakuri yake dan maman ta ce shi karfi bai isa yi hukunci akan yarsa ba a hankali dai har ta fara laulayin ciki to wannan cikin ne ma yasa ta dan rusuna ta rage abubuwa da yawa ganin haka ne ni ma sa na shiga tattalinta ina son cikin nan ina Allah Allah daga an haife min shi na gani mata ne ko namiji cikin ikon Allah kuwa ta haihu lafiya irin mace kamar mu ɗaya da ita san mace kama da fursat ba muna a wajenmu ba a cewa komai mai waya na faɗa wa su mama sai ta mata ya murna sosai tace me ya hakuri ba za ta samu damar zuwa ba saboda suna ta shirye-shiryen bikin su sahara ya hakuri idan fasa ta yi arba'in sai mu taho tun da a lokacin ban fi saura sati biyu ba idan ya so kowa sai ya gamsu nace to babu komai Allah ya kai mu lokacin to dama tun cikin bai wata hudu ba kullum fausar na take ko ba in ce ta yanke shawarar idan mace ta haifa sunan mamanta za a saka in kuma namiji ne ita ko ma waye a saka amma idan mace ce dole a saka mata sunan mamanta ni mamaki ma take bani ni da ta amma ana min iko jinta kawai nake yi yaya ma za a yi saka wa yata hulasa dai har na tambaye ta wai ita Momin ba ba ta da wani suna ne sai hulasa dai tace min eh ita ma sunan kakar ka tafi a raina na ce tab ina ni bahaushe dan Kano gaba da baya a ji sunan yata hulasa dai sai dai ban sake bi ta kanta ba tana ta shirmanta ne daga baya na kira mama ina neman shawararta akan sunan da ya kamata dan dama ita ta ce kar in yanta in sa sunanta ba ta so na nace mata ina son in saka Maryam yayi daidai mama ce murna sosai da cin haka sannan ta ce Allah ya raya mana Maryam kai dai da Maryam din nan naka sai Allah mai dariya kawai tare da faɗin amin ara yadda nayi wa jaririya hudu ba da Maryam har dai mata hotuna kala-kala tana ta da wayata abokina Bature da yazo ganin baby shine sa ya dauke mu hotuna da bebin ina rike da ita a lokacin faucet na wanka babanta da mamanta kusan kullun sai sun zo gidan nan ganin faucet da baby har baban sponsor din yana kiran bebin da iyawo mi wato mata ta kenan ita kuma mama bakin ta baya ruwa da murna mai sauraro ya saboda wannan ranar ke 'yar ba da san anko maza da mata ita kuma suna tsaye a tsakiyar falon ita da mamanta da wasu kawayen fausar da maman da kuma fausar din shine fausar din take ce min wai wata ta ta shirya cin abincin rana a gidanta idan an gama da nan sai mu tafi can ce wai in matso in musu godiya ce musu mun gode sosai a ne take cewa babu damuwa sun ji daɗi sosai Allah ya raya fola shade gaba ɗaya sai na ci kaina ya kulle na ci wani irin bambarakwai yaya ma za a yi kira Maryam da wani folasha ne eh saurin juyawa na kalle su nace ba sunan ta folasha ne ba dan tuni babana a Najeriya ya yanka mata rako da sunan Maryam a nan Hajib ya ɗan yi shiru kaɗan sannan ya ce kin san wani abu Maryam sai saurin dago da kanta tana kallon shi ta ka kwalla ta cika idanun ka har tana neman fitowa gaba ɗaya sai ta ta ƙara shiga damuwa dan dama gaba ɗaya jikinta a mace yake da labarinsa da yake bata kwallon ta gangaro ta sauka a tsakiyar kan Maryam sannan ya ci gaba da faɗin an faɗa musu sunanki na saka wa baby kawai sai fausar ta saki jaririyar nan a ƙasa yarinya yar kwana bakwai da haihuwa akan tiles wani irin kuka yarinyar nan ta saki tamfar ba jaririya ba a guje na ta tuni muka waje ni da wannan ƙawar sata. da wasu mata guda biyu waɗanda ban san su wane ne ba muka yi asibiti da yarinyar nan yakan aro da nake sosai kawarta ta ce ma ta karɓi Maryam ɗin ta shiga da ita wajen likitocin daga baya ne su maman suka biyo mu wai ashe sun shaida wa likitocin yarinyar ta faɗo ne daga kan kujera an ajiye ta tana juyi har ta faɗo ba a sani ba da yake asibitin baban su Fausat din ne muka je yawanci kuma duk bakake ne baki ci dai sosai wanda baki taba tsammani ba shi muka tabka da su dan kin san turawa su kan babu ruwan su da wani rufa-rufa ne kawai saboda haka ko da ta ce da ta haifa sai ta fuskanci shari'a fahimtar da suka yi haka ne yasa gaba ɗaya suka shiga tashin hankali ka dinga roƙona da kuka hadda majina maman da baban da ita kanta fosat din mai waya na faɗa wasu baba su kan rasa me za su ce ma su kai mama kam cewa ce ba za ta yarda ba wannan aiki san kai ne da gangan kwanan Maryam biyu a asibitin nan ta rasu saboda kashin hakarkarinta duk sun babballe na gefen dama sannan kanta ya bugu sosai tunda ba ta da kwari shi yasa numfashi ke mata wuyar shiga da fita hakan nan ina ji ina gari na rasa ɗata akan kishin banza na karɓi gawarta a asibiti na tafi ina bar su suna ta iko da birgima a ƙasa na je masallacin da muke sallar juma'a na samu waɗansu musulmai muka yi mata wanka aka yi mata sallah sannan muka bar mai ta da kai da kiɗin goshi babana ya shawo kaina ya ce in bar su da Allah a matsayina na cikakken musulmin da ya san ƙaddara ga tantaran da iyayenta da ita kanta ke bin wajen bani haƙuri babanta hakkantar da shi aka a asibiti mama ta ce dole a ɗauki mataki akan Fausat dama ko bata faɗa ba dole in san yadda san yi da ita na shiga da damuwa sosai fiye da zaton ki Maryam na tausaya wa yarinyar nan wadda bata ji ba bata gani ba bata ma san a ina take a duniyar ba amma wai laifin ya shafe ta na fi ƙarfin wata guda bana ko iya rantsawa dan in bacci ya fara dauka ta kawai sai inda lokacin da Fausar ta saki Maryam a ƙasa sai kawai da tashi a ragana a ce Fausar kan dama na ce kar ta dawo min gida idan na gama shawara zan sanar da ita matsayinta zuciyata ta ga ta gama tsanarta gaba daya ta wanke min a raina ban ma tsaya wani ja'in ja ba na ce har gidansu na ba ta takardar ta saki uku da nayi mata nan ma suka yi ta koke kokensu ban saurare su ba na bar su da Allah dan tun daga duniya ba a je ko ina ba sun fara gani tunda Fausat ta shiga damuwa ta lalace na rashin yarta da ta yi fiye da fatanki haka nan na shirya na taho gida saboda bikin su Jamila da Sahara to wannan zuwan ne ma na dan samu kwanciyar hankali saboda shiga cikin ƴan uwa da nayi sannan baba da mama suna yawan min da hankali bayan gama bikin nasu da na dan dade kafin nan na koma bayan na gama karatu na na fara aiki da wani kamfani a kasar baba baya son zama na a can ya fi son in dawo gida ya nema min aiki a nan ne ne ba na son zama saboda wasu dalilai ne a wani zuwa da na ne hutu muka haɗu da ramlat ɗan uwansu bashir ne mijin da dan yawanci takan je gidansu ma ta kwanaki ramlat na so na sosai don a kai na ta rabu da masu santa da yawa ita ɗin ƙarga ta ce duk da dai ba sa wani shiri da jamila sosai dan duk lokacin da ta zo su zai yi wuya a gama kwanakin nan lafiya ba ai fada ba dan ma ba ta da saurin fushi ba ta kuma da riko da tana da riko da ta daina zuwa gidan Jamila dan shi kanshi Bashir duk sanda suka yi fada goyen bayan matar shi yake ban auri Nannat ba amma an na gama magana komai an gama maganar komai a tsakaninmu Kana masters ɗinta a nan jami'a Abuja baban ta yake sai ta gama sannan za a yi biki matsalar mu ɗaya ce mama na da mamanta ba sa shiri sosai ne saboda babanta ya auri ƙawar mama wato aminiyar ta Hajiya Fati lokacin da mijinta ya rasu sai maman ta ta ce wai mama ce ta sa mijinta ya auri Hajiya Fatihi saboda baban Ramlat abokin babana ne kuma yana zuwa gidan mu sosai to wannan dalili shi ya jawo rashin jituwa a tsakaninsu Ramlat tana so na eh, kuma tana son Ramlat ba za ta hana ta ba kuma ba za ta hana aure ta zauna da ita ba mamanta ba ba ta so wai mama ba za ta yarda yarka ta zauna lafiya ba to kin da san sha'anin mata baba dai da baban Rabla su kan cewa su kai babu ruwan su tunda muna son junan mu amma yace a bari ta gama ta na digiri na biyu tukunna shi yasa aka bar komai sai ta gama ni kuma na koma kasar da nake da zama bayan koma ta na samu labarin rasuwar gwagwa da Abbas a wajen Saudatu a lokacin sun so Kano ita da mai gidanta Saudatu tana tambayar labarin ki shine ake faɗa mata abin da ya faru wallahi marjin lokacin da na samu labarin nan na fi sati ban yi barci ba tsabar tausayin ki da tunanin gwagwa na san ban kyauta ba tun da muka rabu ban taba suwa na ga gwaggwa ba ban taba suwa na ga da ita ko na duba ya take ba kullum ana son idan na zo Najeriya na zo na duba ta amma sai na kasa saboda ba na ma san in ji labarin shi na ya tuno min da wani abin da zai ɗaga min hankali wata Saudatu ta taba bani labari wai kun haɗu da su da mijinki da yarki a supermarket. Amma bari ta gama ba na hauta da masifa. Mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau.